Hale jakusten diagu igantez igante, beti hobik isago nia giela, aitzinin gu aitzindaiak eh, ebe gehugo beti askar sigoduk, teknika haboseke, gende fansane hun izan gutuk, uh, eh, superiore minu almeleian, tusan gu ebaluok apapres, eh, voilà. eta gu gibelin, be gu e, gu e salhetarzuna, gu oi esperientziarko si horiek hartzen die, eta segur goxo hanitz emaiten di, plaze gu supporter da. Zut, uh, eh, ba, fisikoki uh, maule uh, gu baino obekio ziren, hori uh, segu, eta gero uh, ba, jokoan ere pixka bat galdu gira, faltak egin ditugu, eta maulek uh, baroia ongia txiki du, eraso, erasoan bizitia ongia ere ziren, pase, pase hain hitz eginez, Eta ba, uste dut akitu girela, eta ara, maule, uste dut biziki talia zerra dela, normala dela, partida hori edo